Salamu alaikum, poštovani slušalci, dobro se došli do naša emisija, najveće vzajeno, emisija islamske teme, ponedavnik ureduje i se druži sa nas, naš student Muamer, Muamer Liko, koji je na studija u Turska. Vo sreda je magister islamskog prava Munafis Hođa, vo sobote naš brat Daja Idris Idrizović. Znači, vo ova tri dana, poštovani uvoženi cenini slušalci, imamo emisije islamske teme, poziva me svi koji se kada gostuje, bez obzira da li direktno, da li preko internet, da se druže sa nas je za svi otvoreno. Mi jesme ovde u studiju Radio Bambus, Restelica, radio koji je na našački i goranski jezik. Selam sve slušalci kao vlasnik radija i kao voditelj današnje naše navečerne emisije u ime redakcija Radio Bambus, kada gost sluša glas Bambus radio i ovde i širom sveta, ne stidim se od svoja rabota što ga radim i drago mi je što imam dosta dušmani i neprijatelji na svoj časni posao. U ova prilika će ni se uključi naš brat, pa da se proverimo i čujeme su nego. Alo, selam aleikum, asmena veza. Očekujeme svakog trenutka da ni se uključi naš gost večernaše emisije, pa onda se priključujeme i družime. Alo, selam aleikum, asmena veza, Muamere. Alaikum salamu rahmatullahi wa barakatuh. Na vedu, inša Allah. Evo, poštani slušalci, tu je kao uz nas eh, naš gost današnje naše navečerne emisije. Kao što je jasno, ime je od dva dela, prvi i drugi deo. Prvi deo je predavane, nakon eh, predavane kratka pauza, posle kratka pauza ide jedno nagradno pitanje za sve naše slušalci i malo će se podružime so pitana i odgovori ako naš gost i student ima više vreme, jer ke nego je i rabota, i porano dva sata je od nas i on je obavezen čovjek koji inšala očekujemo od njega bolja budućnost, pa zat ja možeme da se družime uvek pokratko ovoj emisiji. što smo pripremili, odnosno što će čuje naši slušalci deneska ova emisija, nastup družera? Pa inša Allah, tada e, neka tema koja mislim da se e, zabrajila i koja čuje stalno treba da se podsjeća jer ashabi imale adet, uvek reču ali jedne drugom, ajde da se, e, da ponovime svoj iman ili da obnovime svoj iman. Tako je da inša Allahum ta'ala deneska babul iman, to poglavlje imana inša Allahum ta'ala kroz kuranske i hadiske e, primjeri će pokušati inša Allahum ta'ala, koliko će Allah ađe ođele podari uspjet, objasniti. Evo, pošto slušalci, sme čuli deneska so koje temač se družime i prilike imame svega da poslušame i mi je zajedno sa vas, našeg gosta Muamera Liko. Uvažene Efendija, Bujrom, dobro si došao u naša zajednička emisija islamske teme. Ajde, se nam dobro me našao, inša Allah. Tara. Bismillah, alhamdulillah, والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقطة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير آمين Hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jalla koji je bez početka i kraja, koji ima savršen potpuna svojstva i najlepša imena. Allahu azza wa jalla koji je vlada dana sudnjega. Allah azza wa jalla kogo mi je samo obožavame i od kogo samo pomoć tražime. I molim Allahu subhanahu wa ta'ala da ne uputi na put na tijel koji Allah Azza wa Jalla im podari blagodat svoja, a ne na put tijel koji srđba prema sebi zazvali, a tijel se jevreji, iti na put koji je zalutale, a tijel se kršćani. Veselam im su islamski selam, a tijel jeste Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Danes ka inša Allahu ta'ala uz pomoć Allah subhanahu wa ta'ala ќе се осврнеме, како сум реков, на една врло битна тематика која треба сваки и сваки ден да биде актуелна во човеков живот. А тие јесте имен. Тема без која човек не може да обстане. Драга брачо, прво да бисме се упознале со имен, да бисме спознале што е имен, онда мора да дадеме и дефиниција. Иман, драга брачо, се састои od izgovaranja riječi Teuhida, a to jest da nema drugog iskrenost istinskog božanstva osim Allaha subhanahu wa ta'ala. I da je Muhammed alaih salatu wa salam, Allahov rob i Allahov posanik alaih salatu wa salam. To riječi isto i su ubeđene i djela. Veli imam šafija rahimahullahu ta'ala alaih, ashabi, tabini i oni koji smo sreli bili su ujedinjeni da se iman sastoji od govora, dijela i namjere. Znači da se imam sastoji od govor, od dijela i od namjere. I veli da nijeno neće se nagradi ako jeno, ako jeno izostane. Dakle, draga braćo i tenine sestre, nije dovoljno da čujek povjeruje samo su reći. Jer riječi, draga braćo, tražet i dijela. Znači, riječi tražet i dijela a djela traže i namere. Tako da ukoliko čovjek posvedoči da nema drugog božanstva mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, onda on automatski prihvati Allahu azza wa jalla naredbe i dužen je da se drži za tija Allahu azza wa jalla naredbe jer tija se Allahom azza wa jalla Allah azza wa jalla veli v Kur'an časni wa tilke hududu Allahi tija se ve granice wa la ta'taduha ta nego prođajte tija granice, da se drži čvrsto za tija granice. Naime, bez dijela, reći, draga braćo, pa nema je skoro i nikakva, i nikako značenje. Jer poslanik, ali salatu wasalam, koga ne obaveštao ovaj hadis od e, svojstva munafika, pa jedno od svojstva munafika koje je napomenav poslanik, ali salatu wasalam, oba dva hadisa, veli da koga će obećaje nešto ne ispunuje. A mi je smirekle i njegovo prijašnje predavanje, da čujek samim izgovaranjem reči Tevhida, to jest La ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, obećava Allahu Azza wa Jalla, da će obožava samo Allaha Subhanahu wa Ta'ala i da će se čvrsto pridržava za Allahu Azza wa Jalla naredbe i da će se kloni, da će se kloni od Allahuma Subhanahu wa Ta'ala zabranje. Ukoliko čovjek izgovori reči, to jest posvedoči da nema drugog božanstva mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i radi djela kojeg je Allah azza wa jalla naredif astagfirullah onda vo igra onda vo igra bliza i nijet to jest namjera jer kao što došlo u predat poslanika ali salatu wa salam a većina učenaci vo svoje knjige ovoga hadis vo zime na početak knjiga vo Bukhari na zbirka hadisa na početak je isto, a te hadis od poslanika alaih salatu wasalam, da veli poslanik sallahu alaihi wasallama, innama l'a'malu bin nijet, doista dijela se vrednuje po namera. Wa innama li kulli mri ima nawa, svakoj čovjek ima, sad ja što zamijeniti. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli, pa će hijra, čije preselene će bide za Allaha i poslanika alaih salatu wasalam, fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Pa njegova hijra, njegovo preseljenje od jedno mjesto na drugo će bide radi Allaha i poslanika. Fa man kanat hijratuhu a čija hijra će bide ila dunja za dunjaluk yusibuha mi je ćemo ga dadem. Au ila imraatin yankihuha ili za neku žena koji saka da ga oženi. Fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Pa njegova hijra će bide za tija što učini nije, za tija što učini nije. Dakle, ukoliko čovjek izgovori i radi djela radi Allaha azza wa jale, Allah subhanahu wa ta'ala će postupa prema njegova namera. Će postupa prema njegova namera. Primjer, ako čovjek obavlja namaz radi Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla će go nagradi, će go nagradi na tija djelo. A ukoliko izgovori riječi, djela, ali zbog zadovoljstvo ljudi i slično tome, a ne radi Allaha subhanahu wa ta'ala, onda onda sve njegove djela će videti poništeno od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer kad su došlo u hadis poslanika, u hadis kuci, da Allah azza wa djela rekao, zaista sam ja daleko da mi, čovjek, da mi rob čini širk. Pa ako ću radi djelo radi mene i radi ljudi, znači prvo Allah subhanahu wa ta'ala radi mene i radi ljudi, znači treba da djelo čovjekovo bide samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa veli na sudni den kad će dojdet, Allah azza wa djela će im reći tijam ljudjam koji radile djela mimo vola Allaha, mimo zadovoljstva Allaha subhanahu wa ta'ala, svim reče najbitne svega vaše ljudi, znači jeste zadovoljstvo radili i oni nekave nagrade. Allah subhanahu wa ta'ala, vo sura An-Nisa, koga ne obaveštava od munafici, veli esta'id billah, innal munafiqine yukhadi'un Allahe. Zaista munafici misle da uh, uh, mamet Allaha subhanahu wa ta'ala. يخادعون الله ببرورت الله سبحانه وتعالى وهو خادعهم الله عز وجل چگه پروريني واذا قاموا الى الصلاه اكوغا سديغا اكوغا استانو إذا نماز قاموا كسالا سديغا لينو значи созор клана намаз يراؤون الناس يسه претвара да ге видят ولا يذكرون الله الا قليلا poroda nikako ne spomina Allaha subhanahu wa ta'ala i ne se sećava na Allaha subhanahu wa ta'ala. Druga stvar, draga bačo, poslanik ali salatu wa salam, koga u hadis bori, a inša Allahu ta'ala kasnije će spomneme togu hadis i će se osvrneme na togu hadis, veli halavat il iman, slast imana, slast imana. Dakle, ako čujek, ako nešto poseduje, A pošto poslanik Ali Salatu Vesalam ovdje spomna ukus ili slast imana, onda mi je znamo da ukus, svakoj ukus se povećava i se smanjuje. Dakle, ako čovjek u jadene nekoj turi, poće soj, onda je jadene slan. Ako uopšte ne turi, onda je blutno. Ili već pomalo turi, onda pomalo je slano. I slično tome. Dakle, ako nešto slast ili ukus postoje, onda je da se smanjuje. Ti je dokaz da ti je se smanjuje. Iman raste, draga braću, i opada. Iako neke sekte te ne prihvaća nas, ne interesuje, jer mi, se, mi smo sledbenici Kur'ana i sunneta, jer ti je dokaženo, draga braću, da se Kur'an smanuje i povećava, u Kur'an časni i u hadisi poslanika, ali salatu wasalam. Dakle, samim činjenem grijeha čovjek mu opada iman. A obrnuto, obrnuto, dakle, radnjem dobrih dijela, čovjekov iman, iman se veća. Mi znamo da najbitan organ će čovjeka jeste srce. I čovjekov iman jeste vo srce. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala, kaže rekao poslanik, Allah ne gleda u vaš izgled već gleda u vaše srce. Dakle, naš, naš iman jeste u naše srce. A svako i greh utiče na vo srce. A što došlo do predao od poslanika, ali salatu wasalam, da je rekao poslanik, čovjek koga će uradi greh, na njegovo srce se pojavljuje jedna crna tačka ili mrda. Pa ako nastavi sočinjene gresi, onda, onda na njegovo srce, njegovo srce se skamenuje. Njegovo srce se skamenuje. Dakle, generalno značena hadisa poslanika alaih salatu wasalam, od ovog hadis vidime da čovjekom iman opada od gresi, čak do toja nivo dođa i da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva može čak i srce da se zapečati zbog činjene gresi. Dokaz, draga braćo i tenine sestre, od Kur'an časni da se iman veća jeste od sura Al-Imran koga Allah subhanahu wa ta'ala veli Esta'ir billah Al-ladhina qale lahumun nasu A tija koje luđi im rečuje Inna nasa qad jama'u lakum Zaista luđi se okupile naokol vas Fakšauhum i plašite se vi od njih Jer oni se okupile so loša namera Fakšauhum, plašite se Fazadahum imana Pa njihov iman je veli se povećao Njim iman se povećao وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل i rekle dostan je nam Allah subhanahu wa ta'ala kako je on divan zaštitnik. Dakle, od ovog uh, ajet Allah subhanahu wa ta'ala ne videle da iman čovjeku se povećava. Treća stvar, draga braćo, vezana za oja, iman ne je samo govor i djela, već i ubeđenje. Već i ubeđenje u Allah subhanahu wa ta'ala. Alltså ona se dokaz reći Allah subhanahu wa ta'ala u sura Bekara, u sura Bekara, Allah azza wa jalla veli u prva stranica, esta'id billah. ومن الناس إما لوجي من يقول ويزبورد آمنا بالله ميفرويما والله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر يوسود ندان وما هم بمؤمنين بل الله عز وجل أوني نيسا نيسا أوني بيرنيتي niti je iman, draga braćo, sama spoznaja kad ću smatraje nevernici i ti ako je poričet. A za tija dokaz reče Allah subhanahu wa ta'ala koga uzvišene Allah azza wa jalla veli Esta'ir billah. Falemma ja'athum ajatuna ka pa im došle naše ajatini mubilsiratan jasne očividne ajati kalu hada sihrum mubin oni rekle oči ta čarolija Očita čarolija. Vajahadu biha. I gdje porekle ti a, naše ajeti. anfusahum gulman wa uluva. وَعُلُوًا فَانْظُرْ kejfe kane عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ I oni te nepravedne i okole je porekle. Ali veruale da se oni na istina. Pa pogledaj velik e, ponek kako im bi kraj mufsidan. Mi bjaš učinat pesad, pesad. Sme kazale, draga braćo, inša Allahum talava, nakratko, jer iman, draga braćo, jeste opširna tema i ne se iskažuje vo nekoliko minuta, jer pišu pišuale knjige i knjige za iman. Ali pošto mi je tvrdime da sme vjernici ili mu'mini, onda će se osvrnem na druga tematika isto vezana za iman, ali za slast imana. Sme kažale, znači nešto, i sada inša Allahum talava će se osvrnem na stvar za koja žudi naše srce, za koja žudi naša duša. Bratija koji tvrdime za sebe da smo mu'mini ili vjernici. Zamislite, draga braća, subhanallah, čujeka kojemu panuje šećer i svaka blago, duša mu saka ili organizam mu saka blago. I on žudi za tija iz nekakov mu je, kakov mu je ukus i ukoliko ne dobije, ukoliko ne dobije u onaj, onaj e, kraći rok, onda da Allah Azza wa Jalla sačuva, možda su nesvesti i slično tome. Naš ukus, draga braćo, za koji naše srce i naša duša žudi, jeste ukus ili slast imana. Ili slast imana. I ukoliko ne osetime što pre, mi smo dužne da se onesvestime u ovog u ovoga e, e, pretežog, pretežog dunjaluk. Naime, draga braćo, većina ljudi najviše užive кога јадат благо. Можда луѓи се менуват и наравно свакој човек е различен, али веќина луѓи сака да јадат благо. Јер субханаллах има различните укуси и кога ќе полеш пример луѓе ка речеот нарочито млади најчи идеме на колачи, ајчи идеме на сладолет. Никој не рече ајчи идеме на пиперике или на крастајце. Веќе веќина луѓи се базира на благ на благ укус, на благ укус. И ili kad će podame, naročito kje nas, subhanallah, u restenica se dešava, koga bečar dek ili deka bečar obrnut, to dada komplimenti, pa kako si slatka ili kako si sladok, e, i tako dalje, bla bla. I kad će podaš posto što se preslatke obadvajce i obadvajce oboljele posle od šećer, i krive e, jedan drugog ili toga ta blagost ili tog ukus postanuje posle kriva se mrze, znaš što ti si bif uzrok jada da ovoljemo šećer i slično tome malo šala, ali je istinito, ali sve u svemu, blag ukus, jedan od e, najdraže, najdraže ukusi ke ljudi. Poslušajte, draga braćo, reči poslanika, ali salatu wasalam, koga zbori za slast imana. Veli poslanik, ali salatu wasalam, Thalathun, man kunne fihi vajada halavata l'iman. Tri stvari, ke kogo će se najdet, će osjeti slast imana. Će osjeti slast imana. Slast imana, draga braćo, Po arapski jezik ukus znači zauk, zevk. I poslanik alaih salatu wasalam neveli thalathu man kunne fihi wajada al iman. Već poslanik alaih salatu wasalam ovde koristi al iman. Po arapski jezik halawa znači blago nešto. I te, draga braćo, prešlo halawatun prešlo od arapski na turski jezik. Na turski helva a na našečki, u turski na našečki e, prešlo, mi je koristime reč avla, to jest nešto blago, avla. E, I poslanik alaih sallatu wasalam, polajte mu, jer mi je znamen zvuk, zvuk u azab, Allah subhanahu wa ta'ala, u Kur'an čas mi koga zbori, li je zvuk u azab, da bi okusile, da bi okusile kazna jahannamska. Zvuk u azab bi kuntum ta'amalun. Okusite uh, uh, Allahova kazna zbog tija što ste radile ali poslanik ovde e, koristi reč halawa, blagost imana. Dakle, od ovog hadis mi je svačame, dođame do zaključak da iman, ukoliko čovjek saka da oseti slast imana, imano slast i ljukuz imana jeste blag, jeste blag. Poslanik ali salatu wasalam znaje da ljudi, većina ljudi saka blago. I zaista poslanik ali salatu wasalam koristi mudro ovde i koristi ova reč. Sada, draga braćo, inša Allahum ta'ala, slast imana Što znači mora da se definiše? Jer ako nešto postoji smo rekli, znači tija mora da ima i svoja definicija. Imam nebevi, rahimahullahu ta'ala, reveli, da čovjek osjeća zadovoljstvo tokom pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Da izdržava na poteškoće pokornosti i da bira pokornost ili robstvo Allahu pred dunjalog. Znači da bira robstvo Allahu subhanahu wa ta'ala pored dunjaluk ili dunjalučke užitci. Znači da Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, pokornost njemu uzvišeno mu bide draže od dunjalučke strasti, od svoje strasti, želi i prohtevi, da izdržava na poteškoće tokom pokornosti, to jest na iskušenja, na nemarost i slično tome. Druga definicija koja imam nevevi isto, rahimahullahu ta'ala veli, da ne osjeća poteškoće, tokom pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, tokom svoje robstvo njemu uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer, draga braći i tenne sestre, čovjekov fitrat je tako, da uvek mu dođa teško koga je opitane pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala ili ibadu da Allahu azza wa jalla. Primer, svako je namaz u svoje vreme, čovjek uvek mu dođa težo. Primer, neko kad će go uvredi da sabura. Ti je, draga braćo, stvarno preteško. Tak je da oja koju može da uradi. Ili pak, kako se nođe ove stvari, onda on na put, na put za okus vlasti ili ukusa imana. Ili pak veli imam nevevi rahimahullahu ta'ala da čovjek odbere pokornost ili ibadet i da ostaje dunjalučki užitak. Primjer, draga braćo, će nas se dešava najviše, primjer u Ramadan, mi je dok ideme na noćni namaz, vernici, alhamdulillahum ta'ala, što saka Allahovo zadovoljstvo, naravno noćni namaz ne je fard, kad će rećem, znači, tija nafila, dobrovoljni, dok drugi ljudi ide na muzika, odredena skupina ide na noćni namaz. Znači, odbir Allahovo zadovoljstvo pre, pored e, dunja lučke užici, ili pak do svidek na, na džurđeden, određena skupa ne ide, ide u džamija, ili do svih gleda utakmica, određena skupa uče Kur'an i slično tome. Dakle, dok druge učenaci, draga braću i cenine sestre, go definišele slast imana, da čovjekovo srce bide prošireno so Allahom Azza wa Jalla bin. Da čovjekovo srce bide prošireno so Allahom Azza wa Jalla din. Jer jedna od najveće blagodati jeste da Allah subhanahu wa ta'ala čovjeku mu proširi srce so din. I da od srce mu ukloni tuga i strah. Pa kad će pole me, draga braćo, prijašnje naše generacije, Allah subhanahu wa ta'ala u sura, dakle veli, esta'id billah, koga objašnjava priča Taluta i Džajuta i vojska što bila su Taluta, iako bile malo. Allah azza wa jalla veli, oni rekle, وَكَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ Koliko malova skupina pobedila mnogo goleme skupine, بِإِذْنِ اللَّهِ So Allahom azza wa jalla dozvola. I sada, E, E, isti primjer možda se tade na bitka na Bedr, koga je muslimani bile 300, a mušrici bile oko 1000. Dakle, uvek, u istoriji Islama, drago braćo uvek muslimani bile pomalo. I kad će poleme, zašto oni bile uspješne? Kad će pole, subhanallah, oni ne osjećali nikakva tuga, iako bile na veći iskućene od nas, iako bile, iako bile mučene više od nas, subhanallah, zašto oni ne osjećale tuga zbog tijena? Zašto oni jedan protiv deset ili 300 protiv hiljado? Zašto mogli? Jer Allah subhanahu wa ta'ala im proširiv srca i im ukloniv, im ukloniv e, od njino srce tuga i tuga i strah. Jer Allah azze wa jale, draga braću i celine sestre, a dosta mesta u Kur'an časni ne obavešta od oja. Allah subhanahu wa ta'ala u sura Bekara, koga veli kulna hbitu minha jemi'a i lezite svi od džennet, kada je proteraf, kada je proteraf Adama i hava od džennet, Pa veli, اتفضلي فإما يأتينكم minni huda. će vi dođa hidat, to jest uput od mene. Faman tabi'a hudaja, koji će sledi moja uputa, fala khaufun alihim. Oni nečina niti strah, wala hum jahsanun, niti će bidet tužne. Dakle, da vidimo da, da bi Allah subhanahu wa ta'ala ukloni po čovjekovo srce tuga i strah, onda je šart da čovjek slijedi Allahom subhanahu wa ta'ala uputa. I dostati druge koji ukažuje na ovaj. Allah subhanahu wa ta'ala koga podsjeća poslanika na blagodati bo svim poznata sura vela Allah subhanahu wa ta'ala alam nashrah laka sadrak zar ne ti smo raširile tvoja prsa pa zatim poslanik alaihi salatu wa salam osjeća vslast imana slast imana znači da čovjek osjeća zadovoljstvo zbog tije što je mu'min. A Neka će nas danas kad što se dešava, draga braćo, da mi je se stramime, subhanallah, da kad smo vrniti, smo došli u situacija, draga braćo, da Allah Azza wa Jalla sačuva i da ne uputi zbog tija, da se stramime to stvari su koje treba da se falime. Primjer, da čovjek dade selam nekomu, assalamu alaikum, da reći se strami. A se falime so stvari so koje treba da se stramime. Da primjer, čovjek čuje nekogo i sotija iskaže on pohvala kako je on ugleden, da Allah za ođele sačuva. Ali ovaj se, draga braćo, definicije koje sam ga napomenat, od učenaci, od učenaci, prijašnje nas salafu sali, zate ima još slične, slične, ali ja inša Allahum ta'ala, so Allahum azza wa jale dozvola, će se osvrnem na hadis koji sam rekao da će go napomnem, da će go napomnem inša Allahum ta'ala, će se osvrnem na toga hadis poslanika. Veli alaih salatu wasalam, Thalathum man kunna fihi wajada halawata al-iman. Tri stvari ke kogo će se najdet, zaista on će osjeti, će osjeti iman. Dakle, nije se, draga braćo, samo tri stvari da bi čovjek, da bi čovjek osjetiv uh, iman. Već ima dosta stvari, oko 60-70 stvari da bi čovjek osjetiv stas iman. Već poslanim selem ovdje kao, ne obaveštava samo o tri stvari. Kad će ponaš po druge hadisi, da Allah, e, čovjeku Allah zavodjele bide draži, da čovjek bide zadovoljen su Allaha subhanahu wa ta'ala za gospodara, su poslanika, Muhammad ali salatu wa salam za poslanika, su islam vera, što se ti isto veli poslanik salam vlast imana. Dakle, ovde poslanik ali salatu wa salam ukaže noja tri stvari. Jer vo arabski jezik, a i vo svako jezik se koristi metafora, primjer. да Аллах azza wa jalla вели во Куран часни и да чини за нив 70 пута истихфар Аллах azza wa jalla не им опрости. Овде Аллах azza wa jalla не сака да укаже 1, 2, 3, тачно 70, него сака да укаже колку сакаш да чиниш, многу да чиниш истихфар, Аллах azza wa jalla не им опрости. Или пример ке нас се рече од 7 до 70. Значи не мора да значи од тачно 7 до 70. Први шарт кој е посланик али салату вассалам вели: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما da mu bidet Allah Azza wa Jalla i njegov poslanik alaih salatu wa salam draže od sve roditelji, auto, pare i slično tome što postoji. Jer vo arapski jezik, draga braćo, ako sakaš da prašaš nekog za živo biće, to je za ljudi, koji je ovoga? Se koristi men hada, men. A dok ako za neživo biće se koristi mehada, što je oja. A poslanika, ali se nam ovdje kao opet mudrost, koristi reč mimma siwahuma, niti men, niti ma, mimma, generalno značene, znači, nije da ubidat Allah Azza wa Jalli poslanik draže samo od matere, od bavajka, od braća, od djeca i slično tome. Niti da mu bide e, draže od pare, od auto, od kuća i slično tome. Već od sve, bilo živo, bilo, bilo neživo. Dakle, e, druga stvar koja poslanik ali salatu wasalam napomnat veli وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ Da voli nekoga samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači da saka, da saka nekoga e, samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. I treća stvar koja poslanik ali salatu wasalam napomnat وَاَنْ يَكْرَهَ أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار i da mrzi povratak vo neverstvo, kao što mrzi da bide prljen ili bačen vo vatra. Sada inša Allahu ta'ala, draga braćo, <clears throat> će kaže me djela, e, e, povećava je ljubav prema Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika. Znači da bi čovjek eh, sakav Allaha azza wa jari i poslanika alaih salatu wa salam, od sve mora prvo da spozna Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika alaih salatu wa salam. Iako ova dlaga tema, inša Allahu ta'ala, vo drugo, druženi, inša Allah, dana će se osvrneme samo na ova tematika, jer je stvarno vrlo bitna, inša Allah. Dana se nakratko će kaže. Ibn Rajab al-Hambali veli, ako čovjek saka da zavoli Allaha subhanahu wa ta'ala, prva stvar koja mu je obaveza ili nužna da uradi, jeste spoznaja Allaha subhanahu wa ta'ala. Da spozna Allaha subhanahu wa ta'ala njegova imena. Allahuma azza wa jalla svojstva. Dakle, kao što veli šehhul islam, e, tevhid, tevhid uluhija, rububija i asma i wasfa. Da spozna Allaha subhanahu wa ta'ala. Da spozna Allahuma imena i svojstva, kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala napomina u Kur'an časni. Poput ar-Rahman, da Allah azza wa jalla milostivi, poput ar-Rahim, da je samilostan, da je Allah azza wa jalla hakim, uder i slično tome, i slično tome. Druga stvar jeste, draga braćo, da čovjek posmatra i razmišlja od Allahuma Azza wa Jalla ni'mati i blagodati koje ga Allah subhanahu wa ta'ala podarif čovjeku. Koje ga Allah subhanahu wa ta'ala podarif čovjeku. A najveća draga braćo blagodat jeste blagodat poslanika alaih salatu wasalam. Jeste blagodat poslanika Muhammada sallallahu alaihi wasalam. Jer samim poslanem poslanika Allah azza wa jalla spuštim na dunjaluk najveća milost. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ A tebe smo Muhammede poslali kao milost svjetovima, kao milost svjetovima. Jer Allah azza wa jalla prati knjiga preko poslanika ali salatu wassalam. Zašto? Zašto, draga braćo i temne sestre? Da razmislim, inša Allah, i da odgovorim kroz Kur'an časni, kroz, kroz Kur'an časni, zašto je, zašto je najveća بلاغ ودات بصانيك عليه الصلاة والسلام يقرآن تاسني زاشو الله عز وجل مي دراغة براتشو زنمي دا سفاكو يشويك يبا بياشت بردوانا سمريكل دا يشويك وغوالي ما زبدو دا وغوالي ما تمينا اي الله سبحانه وتعالى وسورة إبراهيم وبرواتي وغوالي استعيد بالله ألف, را ألف لام را كتاب أنزلناه إليك كنيغة كواتي سمو بياوي لتبه Zašto? Li tuhriđan nase mina zulumati ilan nur. Da bi si izvadiv ljudi od mina ka svetlo. Bi izni rabbihim, to dozvola gospodara njihovog ila sirati il aziz il hamid na put, na put silnoga i hvale dostojnoga. I Allah subhanahu wa ta'ala u sljedeći ajet veli Allahu alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. koji je Allah, Allah subhanahu wa ta'ala odma mi kažuje svojstva imena, to jest Allah azza wa jalla ni predstavlja sebe Allahu alladhi, Allah je togo alladhi lahu mulku samawati wal ard. Njegova je vlast i na, i na dunjaluk i na zemna i na nebesa. Dakle, šehhul Islam Ibn Taymiye i Ibn Qaim i drugi učenjaci vele, draga braćo, da čovjek ako saka da zavoli Allah subhanahu wa ta'ala, onda oja dva puta se najbolje. Pa napomine, napomine dva puta. Da čovjek veli razmišlja od Allahu azza wa jalla blagodati. I nakon tija, nakon tija, da se seća veli na svoje sramote greha. Znači da se podseća na svoje sramote koje je radi, koje je radi ili na svoje gresi. Da razmišlja da Allah subhanahu wa ta'ala mu da blagodat vida. Allah subhanahu wa ta'ala mu da blagodat sluha, blagodat ukusa i hiljade i hiljade i hiljade koje mi je nege znamo gdje ne samo uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala tija blagodati, a mi je nakon tija, nakon tija sve blagodati i dale, i dale ne stanujeme primjer za sabah. Ne mojme da žrtvujeme za Allah subhanahu wa ta'ala naša dremka. Ne mojme da žrtvujeme za Allaha naša dremka. Ne činime, e, ne učim Allahuma azza wa jalla knjiga, tako da čovjek samim razmišljanjem o stvari mu raste ljubav prema Allaha subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Ibn Qadil Jozija, rahimahullahu ta'ala, veli, nije moguće da čovjek spozna Allaha subhanahu wa ta'ala, a da ne go obožava. Niti je moguće, veli, da go obožava, a da ne se plaši od Allahuma azza wa jalla kazna. Jer, zamislite, draga braćo, kakvo je tja srce zapečateno i kakvo je tja srce okruto i skameneto, srce koje mu se uče da Allahuma azza wa jalla ajed, koje se opomina na hiljadu i hiljadu mjesta subhanallah od Allahuma kazna, koje Allah subhanahu wa ta'ala veli ako ne radite oja oja večeka oja, jasno kažuje i dale nemarno. Wallahi draga braćo tja srce, molim Allah subhanahu wa ta'ala da ne sačuva od ta bolest, zaista tja srce e, vrlo bolesno. Veli šehu islam Ibn Taymije, rahimahullahu ta'ala, alaih. Robstvo ili ubudija se osniva na dve stvari. Se osniva na dve stvari. Hubbun kamil, puna ljubav, wal zullun kamil, i pun zillet. Puna ljubav, draga braćo, dakle da čovjek spozna Allaha subhanahu wa ta'ala, da gaj lepo mišljene prema Allaha subhanahu wa ta'ala. A pun zillet, zillet, draga braćo, znači da čovjek razmišlja, bide svesen od svoja siromašnost. Da čovjek bide e, svesen od svoja slabašnost. Jer Allah subhanahu wa ta'ala veli u Kur'an časni وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا A mi je čovjeka smo go stvorile kao, kao slabašno stvorenje. Jer čovjekov, draga braćo, fitrat je da voli svaka mnogo tojago koje mu čini, koje mu čini dobro. Pa, draga braćo i cenne sestre, radi Allaha, zamislite, a ima poubav dobročinitel, toja go koji ne svaki den rani, koji svaki den ne obskrbljuje, koji svaki den ne poji, Allah subhanahu wa ta'ala, pa zar čujek može da učini nepravda Allahu subhanahu wa ta'ala, zar čujekov, zar čovjekovo srce ne pukne od ljubav prema Allaha subhanahu wa ta'ala, moja draga braćo, put da čujek razmišlja on Allahom azza wa jalla blagodati i kroz tija spozne i zavole Allaha subhanahu wa ta'ala. Drug put, da bi čovjek došao do vrhu إمارات na vezu obodun Efendija. Pošto su slušalci, malo kratko sme izgubili veza, ali sme se nadame da će se uključiti me ponovo. Gost naše najvećene emisije, Mugam Jaraliku. Halo, salam alaikum. فاضت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا يا رسول الله الحراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vodan Efendija, malo sme izgubili veza, ali mi je uvijek sme tu je. Uh, pa inša Allah, jer ja ne sam primetio mreža mi ugasnila halalik, inša Allah. Uh, dobro, ako ne si primetiv, da li se sjećaš e, dok, je, dok jedeš o kako? Pa se sjećam inša Allah, tamo sam počnao, sam se zagrijao i Dobro, sve, sve dešava, sve dešava, nesporno je tija, znači dobro je što došla, eto da se povratimo našim slušalcam, pa može da nastavite. Inša Allah, bismillah, alhamdulillah, بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى صحبه أجمعين وعلى قالت له سمعت له ابن القيم رحمه الله تعالى وسوى كنيجة مدارج الصالحين نبروي ديس stvari koje čovjeku pomožuje da zavoli Allah subhanahu wa ta'ala. Prva stvar, draga braćo i cenine sestre, koja ga Ibn Qajma al-đavlije, rahimahullahu ta'ala, ali napomna, jeste učenje, učenje Kur'ana časnog. Zašto, draga braćo i cenine sestre, i koja mudrost stujek? Jer ako čovjek saka da spozne istinski Allah subhanahu wa ta'ala, najbolji put za tija jeste Kur'an časni. Jeste Kur'an časni. Jer Allah subhanahu wa ta'ala tu je objašnava svoje svojstva, svoje imena. Da Allah subhanahu wa ta'ala tawab, koji prašta. Da je gafur, da je rahman, da je malik, i slično tome, i slično tome. Jer da bi čovjek, draga braćo, nekoj, nekog upoznav, mora prvo da zbori su neko. Ne, ne. Dok ne ima kontakt, ne može da spozne taja osoba na istinski način. Može samo da čuje od nekogo, a da može da bide istina i neistina. Rekla kazala. Сега, драга браќо и ценне сестре, во денешно време, повно се луѓи кои нам ни представлja Аллаха субханаху ва таала на погрешен начин. Да Аллах азza wa jalla сачува. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Кој може да биде поголем залим од тоја што лаже на Аллаха субханаху ва таала. Али денеска, нажалост се луѓи кои позиве, мислят да позиве ка Аллах субханаху ва таала, а управо се они позивачи ка Zatim, da bi čovjek, draga braćo, spoznav Allah subhanahu wa ta'ala, mora da zbori su Allah subhanahu wa ta'ala. Jer Kur'an časni govor Allahu subhanallah. Kelamullah. Čovjek ne sme, draga braćo i cenne sestre, da dozvoli neko da mu prestaje Allah subhanahu wa ta'ala dok on ima vo ruke Allahuma azza wa jalla knjiga Kur'an časni. Zamislite, draga braćo, primer, walillahil مثل الأعلى اللهم wa وجل nema primer nego samo da bismo razbrali ova tema bi bisakav da navedem jedan primer zamislite draga braćo neki čovjek da je majstor i da ima svoja ekipa majstorska građevina i sada saka da pravi kuća onda logički toga čovjek da ne vika druga ekipa već on ima svoja ekipa ne li sada naš Kur'an časni je naša ekipa da bi mi spoznali Allaha subhanahu wa ta'ala imame Kur'an časni. Dakle, da bi čovjek spoznao Allaha, da treba da ga obožava, da sledi poslanika, dovoljno mu je Kur'an časni. Nakon tija, od kad će se napravi kuća, onda čovjek ima potreba za vodoinstalateri, za e, strujađe i slično tome, keramičari i slično tome. Dakle, nakon čovjek što će spozna Allaha subhanahu wa ta'ala, nakon što će spozna da treba da obožava Allaha, onda posle ima potreba za učenjaci koje će mu nadoknaditi tija znanje koje će mu objasne druge propisi islamske i slično tome. I slično tome. Tako da, draga braćo, Kur'an časni najbolje objašnjava da upravo čovjek ne može bez Allaha subhanahu wa ta'ala ni nitren, nitren. A poznata doba poslanika ali salatu wasalam, koja poslanik salam čini doba Allahu subhanahu wa ta'ala poslanik, ne zborimo od, od mamuta, od toga, od toga, zborimo od čovjeka koji je praten kao milost, milost svjetovima. Veli poslanik ali salatu wasalam u svoja dova. وَلَا تَكِنِّي إِلَى نَفْسِي تَرْفَةَ عَيْنٍ I Allahu ne me prepušćaj so svoj nevs nikoliko treptaj oka. Nikoliko treptaj oka. Od ove reči poslanika ali salatu wasalam. Vidi me da upravo čovjek ne može ni tren bez Allah subhanahu wa ta'ala. Pogledajte, draga braćo, koliko je Allah subhanahu wa ta'ala milosti prema nas. Kak je da čovjek, draga braćo, kada razmišlja o dvoje stvari, nije moguće, a da ne zavoli Allah subhanahu wa ta'ala više od sve. Druga stvar koja Ibn Qajm al-đavzi, rahimahullahu ta'ala, rej, spomina, jeste da se čovjek približi Allah subhanahu wa ta'ala so farz i so nafile. So nafile ibadet, to je dobrovoljni ibadet. Kada pa što došlo od Ebu Hnojra radijallahu anhu, da rekao u poslani sallam, ovaj hadis kudsi, od Allaha veli onome koji neprijateljski postupa prema mom iskrenu vjerniku objavljuje mrat dakle Allah subhanahu wa ta'ala mu objavljuje rat veli nema ničega meni dražega čime mi se rob moj približava od onoga što sam mu dužnost stavio znači od fardloj moj rob mi se približava na afilom znači so dobrovoljni ibadet sve dok ga ja ne zavolim. A kada ga zavolim, postajem čulo sluha kojim čuje, čulo vida kojim vidi, njegova ruka kojem uzima i njegova noga kojem hoda. Ako od mene nešto zatraži, sigurno ću mu dati. Ako od mene zatraži zaštitu, sigurno ću ga zaštititi. Ni u čemu što činim ne okljevam, kao što okljevam u pogledu uzimanje duše vjernika, jer on smrt ne voli a ja ne volim da ga ožalostim. Ova hadis kuci, dakle vidim ovdje kada čovjek naj, najviše se približava Allahum subhanahu wa ta'ala so fardoj i so, i so nafile. Dakle, od ovog hadis vidime da čovjek fard nakon tija nafila, to je dobrovoljni, dobrovolni ibadet se bliži Allahum subhanahu wa ta'ala. Zatim, draga braću i zemljene sestre, Allah subhanahu wa ta'ala ili za ovo susret svojom robu kao podrška, tako da čovjek svakoj od nas treba da vo svoj život poveća dobre dijela, dobrovoljne ibadeti i slično tome. Jer mi je kaš veli, evo Hanzala, mi i da sme svjesne i da ne sme svjesne. Svako je dobro dijelo što će uradi, što će uradi, tija dijelo povećava ljubav prema Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala koristi vo hadis, koristi hatta wahibbum. Hatta wahibbum, sve dok nego zavolim. Dakle, od ovoga hadis vidime da ovo iman ima stepen koji čovjek treba da go dostigne da bi go Allah subhanahu wa ta'ala zavodio. Znači da čovjek treba da dostigne stepen ili darađe pa Allah subhanahu wa ta'ala da go, da go zavodi. Draga braćo i cenine sestre, e, treća stvar koja e, još je u drugo poglavlje, inša Allah, vo Kur'an časni Allah subhanahu wa ta'ala uvek svoje zadovoljstvo gostava pred zadovoljstvo, pred zadovoljstvo ljudi. Znači da bi čovjek uh, Allah subhanahu wa ta'ala go nekog roba, prvo mora Allah subhanahu wa ta'ala posle Allah subhanahu wa ta'ala mu učinuje da je to rob zavoli Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla veli u Kur'an časni radi Allahu anhum wa radu an. Znači Allah je zadovoljen s oni i oni se od uh, Allaha zadovoljne. Juhibbuhum ويحبونه الله عز وجل جساك يونساك الله سبحانه وتعالى يونساك Dakle, prvo je Allahovo zadovoljstvo, Allah subhanahu wa ta'ala što saka, a posle Allah azza wa jalla učinio da je tja roboj bidet i zavolete Allaha subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha da ne učini od takve Allahove roboj. Treća stvar, draga braćo, da stalno čovjek zikri Allahu subhanahu wa ta'ala. To je da se sjeća na Allah subhanahu wa ta'ala. Jer zikr u arapski jezik znači stečanje na nešto. Primjer, Allah subhanahu wa ta'ala koga zbori e, u sura Ghafir, Musa a.s. kad mu rekao Fir'aunu, nakon što go pozivav, a on ne mu se odazvav. Pa veli Musa a.s. da se tevkurune ma akulu lakum, će se setite ti vi sam zbori. Ma akulu lakum, će se setite. Allah subhanahu wa ta'ala u sura A'raf, po prvi ajat koga veli, أستعذ بالله ألف لام ميم صاد ألف لام صاد كتاب أنزلنا إليك نيغا كواتي بوصلنا تبع فلا يكون في صدرك حرج منه إذا نوسيتش بروبلم زبوكوغا كنيغا لتنذر به تبي سو بومي نفسوغا كنيغا وذكرى للمؤمنين وذكرى للمؤمنين ذاتي دا مؤمني تبوتسيتش أن الله سبحانه وتعالى سوتا كنيغا دا ميسل ذاتي وذا الله سبحانه وتعالى od Allaha subhanahu wa ta'ala blagodati i slično tome. Najveći, draga braćo, korist zikra za čovjeka je da čovjek stalno bide su Allaha subhanahu wa ta'ala. Da čovjek stalno bide su Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer kao što došlo od poslanika, a tija hadis kudsi, veli poslanika alaih salatu wasalam da Allah azza wa jalla reku. Ana inda vanni abdi bih. Znači ja sam prema e, roba take ka što će me rob smatra. Znači, ako imaš ti lijepo mišljene prema Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla prema tebe tako. Dakle, ako ti Allah subhanahu wa ta'ala gospozneš kao Rahman, znači da Allah azza wa jalla milosti, i ga iš lijepo mišljene prema Allaha azza wa jalla, Allah zaista je prema tebe tako. Nastavlja hadis kusi. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Tamo. Da, Eh, veli Allah Azza wa Jalla, ja sam so njego koga će me eh, moj rob spomne. Bo druga predaja došlo, wa ana ma'ahu iz jazkurun. Dakle, ako me spomne Allah Azza wa Jalla ovde ka veli, ja sam, ja sam so njego. Tako da čovjek, ako zikri, ako zikri Allah subhanahu wa ta'ala, ako se seća da Allah subhanahu wa ta'ala milostivi, ta milostan, Allah Azza wa Jalla, kaže sam rekao, će bide prema nego eh, tako ako zikri, ako misli da Allah subhanahu wa ta'ala razak, Allah azza wa jalla će biti takov prema nego i će go obskrbi. Zato je najbolje, draga braća, korist zikra jeste oja. Jer čovjek zabrava, jer insan, draga braća, u arapski jezik znači togo koji zabrava, ne te, koji čovjek zabrava. Tako da čovjek uvek stalno treba da se druži su Kur'an časni, da zikri Allah subhanahu wa ta'ala, da se seća na Allah subhanahu wa ta'ala. Tako da zikr čovjeka go podsećava na oj Allahom subhanahu wa ta'ala imena i svojstva, dakle doja veća čovjekova ljubav prema Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla nastavlja u hadis kudsi, veli, in zakarani fi nafsehu, fi nafsihi, zakartuhu fi nafsi. Pa ako me spomne veli po sebe, ja veli će go spomnem o sebe. Wa in zakarani fi melai, Ako me spomne vo neko društvo, vo neka zajednica, ذكرته fi mala'i khair minhu znači će go spomnem i ja vo zajednica vo grupa kuba vo tatok na Allah azza wa jalla će go spomne vo grupa meleka pa zar ima bolja blagodat subhanallah od uh, ove blagodat da čovjek da čovjek bide spomenat od strane Allah subhanahu wa taala vo grupa vo grupa meleka tako da čovjek zbori stalno je naučno draga braćo i dokazano da čovjek ako zbori стално од некого, тие доказ, тие доказ да го сака тоа го човек. Така, ако човек се дружи стално со зикр, ако стално зборува да Аллах субханаху ва таала, онда тие доказ да човек сака Аллах субханаху ва таала. Ер турци велат дервишин фикри лейсе зикри де да одур. Значи, дервиш шо размисла, ја му и говор. Четврта ствар, драга брачо, јесте da čovjek bira zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala pred zadovoljstvo ljudi. Pred zadovoljstvo svoje. Da čovjek bira zadovoljstvo Allaha pred zadovoljstvo svoje. Dakle, kao što sam napomenat, da na jedna strana ibadet, na druga strana utakmica. A mi ideme na namaz, primjer. Svina muzika, mi ideme na noćni namaz. I slično tome. може да се набројат доста примера за ова поја питање. Ер и ранија сум спомнав да човек е дужен, дужен за дин да се жртвуе. Али од фитра човеков јесте да човек за ошто се жртвуе највише и тја му е и тја му е најдраго. Пример ако човек се жртвуе за дејка. Значи ти е доказ да му е на надраг. Да го викнеш да го викнеш во два ночи да му речеш иди ке дека чиде. Зашто е залюбен? Залюбен во она и стално срце му жуди за нас, стално за нас бој, ја доказ да он нага сака. Така е да Аллах субханаху ва таала ако човеку му биде, ако човеку му биде најдражи од све. Ако човек стално збори од Аллах субханаху ва таала, иншаллах таала Аллах азза ва джелле ќе му биде најдражи, најдражи од сите. За драга брачо, jeste najbolji primjer Jusufa alaih salatu wasalam. Ovaj najbolji primjer je Jusufa alaih salatu wasalam. Na, e, naime, mi je svi znamo priča Jusufa alaih salam. Da Zulejha, žena Firauna ili Aziza, kao što je spomenuto u Kur'an, e, go, viknala go ponudila na, e, na blud. Kale hej telek. Mu rekla odi i tvoja sam. Jusuf alaih salam, zamislite, subhanallah, draga braćo, na na stranu ima svoj nefs, i požuda i strasti. Na druga strana ima ima e, Allahuma azza wa jalla zadovoljstvo. I Jusuf ali salam, subhanallah, čudne reči. Veli, nakon ona što go uviknala, i on ne pristana. I posle se desilo, znači, da presudile, da presudile, nakon te veli Jusuf ali salam rekao, kala rabbu sižnu ahabu ilaije mimma jed'unani ilaih. Allahu moj, gospodaru moj, zaista zatvor, mi je draži od tijela na što, što me poziva. Zaista mi je ubao da sedim u zatvor, nego da učinim tija ona što me poziva. I nakon tija Jusuf Ali Selam 9-10 godine sedi u, u zatvor. Peta stvar, draga braćo, da čovjek spozne imena i svojstva. Znači, e, tevahidu, asma i osofad. Znači, da čovjek spozne Allahove imena i svojstva. Sme spomnali tija u Kur'an časni, znači, Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an časni na dosta mjesta kaže od Allahuma azza wa jalla imena i svojstva, tako da ne čedužim svoja pitanja. Sjeta stvar, draga braćo, je čovjek da spozna Allah, Allahuma azza wa jalla blagodat. I uja, draga braćo, isto smo spomnali, je čovjek e, što više se sjeća na Allahuma azza wa jalla blagodati, jer Allah azza wa jalla kaže čovjek da brojite, ne biste mogli da ga i izbrojite. Zato je čovjek да позне кроз благодати, драга брачо, и факих, факих што значи, субханаллах, мудрац, мудрац, да може да спозне, субханаллах, Аллахум Азza wa Jalla благодати во сваква, во сваква ситуација. Да спозне Аллахум Азza wa Jalla во сваква ситуација. Пример, посланика што реков да човек, Аллах Азza wa Jalla има 100 рахмета или 100 милости. И јена га спушчив само na dunjaluk. A 99 gosta je za nasudni den Allah Azza wa Jalla će se smiluje samo vjernicam sudija. I svega Allah subhanahu wa ta'ala pušti samo je na milost. Ako je na divlja životina, ne gazi svoje čedu ili ne gleda pak, je zbog Allahuma Azza wa Jalla milost. I svega ovoga čovjek koji može da razbere, da zeme povuka od toja, on je jeste faqih. To je Allah subhanahu wa ta'ala veli vo eh, Poslani sallamu hadis, me yuridu Allahum bihni khaira yufaqihum fid dinu. Allah azza wa jalla za koho dobro, a nego će gućini faqih, da razmišlja oštro, oštro vodim. Sedma stvar koja šehu l-Islam, e, Ibn Temi, pardon, Ibn Qaim napomine, veli da čovjek sebe vidi u ostiromaštvo i u slabašnost prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Veli, Ibn Qaim, ova je stvar najčudna među ove stvari, veli, subhanallah i najteška je čovjek ova, najteška nefsu dođa ova stvar. Sejidul istihfar, znači smo rekli, da čovjek prizne Allahove azza wa jalla blagodati e, i da prizne svoj greh. Iako je najteška, draga braćo, ali ovoga zikr koja je jedno od najvredne je Allah subhanahu wa ta'ala. Osma stvar, koga se Allah subhanahu wa ta'ala spušta na zemalsko nebo, da se čuje subhanallah osamostali su Allaha subhanahu wa ta'ala i ova je tema možda rečem da najviše koja me emotiviše, draga braćo, jeste ova. Kad što došlo ovo hadis, da Allah subhanahu wa ta'ala vo trećina noći se spušća na zemalsko nebo i rečuje, a ima nekoj da traži od mene da mu dada, a ima nekoj da čini istighfar pa da mu oprosti. Jer ova, draga braćo i cenine sestre, je vrijeme za posebne Allahuma azza wa jalla robojim tvoje vrijeme, draga braćo, koga Allahuma azza wa jalla milost obilno, obilno je tuje, koga obasjava sve Allahuma azza wa jalla roboj, koje se u ibadet, koje se ibadet Allahu u ovaj vrijeme. Allah subhanahu wa ta'ala koga zbori, bo Kur'an časni od mutakini, od bogobojazne, znači da bi čovjek bogobojazan biv, onda ima tu je taj šartoj. Allah subhanahu wa ta'ala od njine osobine, koga kaže bo Kur'an časni pa veli, estaid billah. وبل اسحاري هم يستغفرون يوني وبراس كوزوريا значи по третина ночи ноча в одредено време опрост од греха тражат значи стануват и тражат од Аллах азза ва джалла да им опрости во другиот Аллах азза ва джалла кога збори во сура ал имран кога веле استعذ بالله الذين يقولون ربنا يا الله ربنا ورečuje robena gospodaru naš, amenna, mi smo poverovali, fagfir lana, i oprosti nam dunube na gresi naše. Vakina adaben nar, i sačuvaj od, od džahannamska vatra. A koje se tije sabirin, tije koje se strpljive, va sadiqin, koje se iskrene i istinoljubive, wal qanitin, i tije koji se, koji se poslušne Allahu subhanahu wa ta'ala, wal munfiqin, i tije koji deluje na Allahum azza wa jalla put, i Allah Azza wa Jalla veli wal mustagfirina bil ashar i kujevo uh, e, uh, e, određene sati od noć stanujet, stanujet da tražet oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala pa zamislite draga braća koga cijev se vi jeste so Allaha subhanahu wa ta'ala i tražite oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala tako da ovo opovećava povećava ljubav prema Allaha subhanahu wa ta'ala deveta stvar draga braćo da čovjek sedi ili se druži to iskrene i dobra Allahom azza wa jalla roboj. Jer oni, draga braćo, uvek ulostanuje same, razmišlja od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zikret, tako dakle da Allah azza wa jalla je učini specifične u društvo. Uvek čujeka go poteče na Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako dakle da čovjek, draga braćo, ako pcuje, primjer, ili ako zbori ružne reči, ili ako radi neko nedelo, I onda kad će vidjeti nekog salih koji je iskren Allahom ili dobar Allahom, azza wa jalla rob, e, on počine da se strami. Iako on nišću ne mu subhanallah. Znači, se sreća da je tija haram ili pak kateka igra ili slično tome bilo bilo koje harami i kad će naleti neko Allahom, azza wa jalla, iskren rob, kojeg Allah subhanahu wa ta'ala učini specifičan u društvo, onda onda subhanallah on se ustručava od njegu, iako on nišću ne zbori. Tijelo priroda, čovjeko. I da deseta stvar, draga braćo, da čovjek da čovjek ostaje sve stvari koje go udaraju od Allah subhanahu wa ta'ala. Naime, draga braćo, mi ovo današnjica, po današnje vrijeme imamo milion stvari koje ne udaraju od Allah subhanahu wa ta'ala. Na sve strane po jedan šejtan će polaš od džep, šejtan je tu je ka subhanallah, naš telefon, kad polaš e, e, vo kuća, također je e, isto televizor, kompjuter i slično tome. Znači, ove se stvari koje ne udaraju od Allah subhanahu wa ta'ala. Primjer, će navedeme hadis poslanika poznat, da koji veli poslan selem imav čovjek koji živi pred vas, se obraća ashabam, pa veli ovog čovjek ubiv 99 e, osobe. Nakon te osobke rahiba i go praša pa ima pokajanje za nego, on mu rekao ne može, pa veli gubiv i nego ju potpuniv so sto ljudi tija. Nakon tija ošov traživ i ošov islamskog učenjaka i mu rekao a ima ja sam ubiv 100 osobe, a ima za mene pokajanje on mu rekao zaista niko između tebe i Allah subhanahu wa ta'ala ne može da vljeze zaista ima za tebe pokajanje. Ali mu rekao kao šart da napušći mesto, mesto koje živi, jer ti je mesto nego koje postičalo na tvoj agre. Zato je čovjek, draga braćo, mora od svoj život da izbavi stvari koje go odvraća od Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer veli poslanik ali salatu wasalam, koji će ostaje nešto radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zaista Allah azza wa jalla će mu, će mu zameniti ja pubao, co pubao nešto. Primjer, draga braća, kamata, ako čovjek jade kamata, i ako ostaje uva radi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jale sigurno će mu poveća njegov risk. Sigurno Allah subhanahu wa ta'ala će mu poveća e, njegov risk. Uva se, draga braća, ukrast ko stvari, ali mi je dve stvari koje, inša Allah, u sljedeće družene će se osvrneme naročito, da bi čovjek stvarno povećao žela prema Allaha i ljubav prema Allaha i poslanika. E, ova opširnija tema, inša Allah, će se e, osvrne mi na na, u sljedeće družene. A tije dve stvari jeste izbor, tije dve stvari izbor i poslušnost, jer Allah subhanahu wa ta'ala, kul in kuntum tuhibbun fa fattabi'uni yuhibbukum Allah, veli, pa reći tako, sakate Allaha, sledite mene, pa i Allah azza wa jalla vas da vas zasaka. Druga stvar, poslanik ali salatu wasalam, koja je napomnav u hadis koji smo rekli, e, veli poslanik salam, وَأَنْ تُحِبُّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ Da voli nekoja osoba, ali da ga voli samo radi Allaha Azza wa Jalla, da ga saka, e, radi Allaha Subhanahu wa ta'ala. Poslanik ali salatu wasalam go prašuje, koje je delo najvrednog je Allaha. Veli poslanik salam, da, da fakaš radi Allaha subhanahu wa ta'ala, da mrziš radi Allaha subhanahu wa ta'ala i da navikne svoj jezik so spominane, so spominane Allaha subhanahu wa ta'ala. Inače, sve ostale, ljubavi draga braćo, mi je znamo da se sve lažne vallahi, niti Romeo i, i, i kašo vele Julija ili na nekoj način e, druje, ne znam kada se izgovare, niti ostale, jer oja sve draga braćo, <laughs> ljubavi završile vallahi tragično, osim istinska ljubav radi Allah subhanahu wa ta'ala koja ostaje vječno, a ti je bila ljubav Muhammada alaih salatu wasalam i Khatija radi Allahu anha, ljubav Fatima radi Allahu anha i Alija radi Allahu anha. Primjer, draga braćo, ljubav radi Allaha, vallahi, uvijek veli Allah azza wa jalla innama almu'minuna ikhwatun doista se vernici braća Wallahi draga braćo ako čovjek nekoj saka nekoj čovjek od Afrika ili od Azija ili od razne mjesta nego saka zbog ništo, nego radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer ja nemam nikakva veza sa njegu, osim Islam. Islam, draga braćo, e, ujedinuje ljudska srca i ne vrzuje jedan sa drugog. Ili pak od svoje selo, ili od svoj rodni kraj. Oni mi se primjer, e, u isto selo živiš, ili u isti kraj živiš, jednog saka jednog neće. Zašto? Radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, je pokoren Allahu subhanahu wa ta'ala. A drugo je, nego sakaš jer nije pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala. بلي وصانك عليه الصلاة والسلام من أحب في الله كويتشاكا رضي الله وأبغض في الله كويتش مرزي رضي الله عز وجل وأعطى لله كويتش دعوة آه، رضي الله ومنع لله كويتش زبرانو فارنا كوي الله عز وجل زبرانيف ونقو إما رضي الله فقد استكمل الإيمان tako čovjek će upotpuni, će upotpuni iman. Čuje, draga braćo, sakane radi Allaha, azza wa jale. Jer nije vallahi da moraš se čovjeku te sakam radi Allaha, a nigde dela, nigde dela. Te sakam radi Allaha, a go govara za nego lošo zbori, go proda i slično tome. Primjer, nekoj brat, draga braćo, musliman, te vređa, laže na tebe, te okrivljuje so nešto, te govara i slično tome. Ako ti na sve tija stvari koje ti je radi, nastavljaš da usakaš su ista ljubav, su ista ljubav i je ista eh, ljubav radi Allaha Azza wa Jalla. Dakle, nakon što te vređa i laže na tebi i te ugovara, ako usakaš radi Allaha Azza wa Jalla su ista ljubav, onda ti je ljubav radi Allaha Subhanahu wa Ta'ala. Ako ti oslabe ljubav prema takva osoba, onda ti je nije ljubav radi Allaha Subhanahu wa Ta'ala. Ti je radi dunjalučke interesi. Da ne te vređa, ako je Boga da ti dade nešto i slično tome. Ja, draga braćo, nije ljubav radi Allaha. Nije ljubav radi Allaha, subhanahu wa ta'ala. Ali ova stvar, vallahi, ljubav radi Allaha je mnogo teška, mnogo teška stvar. Jer, zamislite, draga braćo, koje osjećaj da nekoj te vređa, laže na tebe i slično tome, a ti saburaš i opet go sakaš radi Allaha, radi Allaha go sakaš. Vallahi, ti je, ti je, eh, mnogo teško, ali takov, takov će u upotpuni veli poslanik ali salatu wasalam istakmel al iman, će upotpuni svoj iman. Isto ti va, draga braći i tenne sestre, kao sabur. Znači sabur, da ne težog ne bi bio sabur. Ali Allah subhanahu wa ta'ala obećava obilne, obilne nagrade za ti Allahuma azza wa jala roboj koji sabura, inna Allahuma as sabirin. Uh, I slično tome. je jedelo, draga braći, ko upotpunuje iman ali ovo se radi samostalno, jer kad će rećeš u potpunih iman, dakle čovjek da radi, da saka radi Allaha, da mrzi radi Allaha, da dava radi Allaha, da zabranuje radi Allaha, on u potpunih iman. Ovo je, draga braćo, jednostrano, ali ima ovdje ka još vrednije djelo, draga braćo, koje se radi obastrano, koje se radi obastrano, jer veli poslanik, ali salatu wasalam, e, da dvajca se saka radi Allaha azza wa jel, da se okuplja radi Allaha azza azza wa jalla i da se razjedini od radi Allaha azza wa jalla. Znači ovdje kad se radi od suprotnost, od dve osobe, ova dvajica ukoliko se sakaja radi Allaha subhanahu wa ta'ala na sudni den, koga neće ima drug hlad, mimo hlad Allaha subhanahu wa ta'ala, vakve, uh, e, Allahom azza wa jalla roboj, Allah subhanahu wa ta'ala će gugali po to ovu hlad. Tako da vernik, draga braćo, treba da se trudi da traži osobe كويتشي ساكا رضي الله عز وجل كويتشي وساكا رضي الله سبحانه وتعالى قشو بلا مهاجري ينصاري ينجا بجوالو نيشتو نيكاكو دنيا لوشكي انترس واسم لوبا الله لوبا رضي الله سبحانه وتعالى وكل كوتشي واسفاري ويستبن الله عز وجل تجو بدي ان شاء الله تعالى وخلاد كوي نتشيما نسوني من نيكاكو خلاد الله سبحانه وتعالى كوغا نيكاجو بقرآن شاسنو نينو وصوبينا بابلي Allah Azza wa Jalla evilnatan ala mu'minin. Znači oni ne se, ne se ohole prema vernici. Već su oni skrušene prema vernici. Ruhama u bejnehum. Znači oni se milostive jene, jene prema druge. Znači milostive jene prema druge. Niti se ohole. Iako im on možda teče bogatstvo Allah subhanahu wa ta'ala mu dav, ali ne se ohole svojemu bratu jer go ljubav radi Allaha subhanahu wa ta'ala. I zrna stvar koja veri poslanik ali salatu wa salam. وأن يكره وأن يكره أن يعود في الكفر i da mrzi da se vrati vo kufr, vo neverstvo, kema tekraha i yukdafa, uh, yukdafa finnar. Znači, i da, da mrzi da se vrati vo neverstvo, kašćo mrzi da bide farljan vo vatra. Zamislite, draga braćo, na jedna strana ima kufr neverstvo, a na druga strana vatra. Vatra. Da čovjek odbere vatra. Da čovjek odbere vatra. A mi znamo u sura Al-Buruđ, koga je okupile kutile la ashabu l-uhdud, neka se proklete e, stanovnici rovova, idhum alaiha kuud, pa senale na okudu tija rovoj, وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود i gledale tija što radile muslimanam. I tu je ka imame pouka, draga braćo, za nas, koja od žena koja imala djeca svuje. Dve i bile goleme, jedno je bilo malovo vorule, što bi se reklo na naš jezik. Pa veli, uh, Eh, ga viknale i rekao Faraon, kratka, duga priča, ali inša Allah utale će skratim jer naše ovdje bitno da shvatime srž. I e, ga viknale i rekao, pa će veruješ vo mene da ti frlim djeca? I ona mu rekla, frli ga, nema problem. Nakon tijeva ili prvo je go frlim, ne odustanala. Nakon ti je drugo djeti go frlim, ne odustanala. I kad došlo na tija djete koje je bilo vo rulek i panalo krivo, ne zbog na, ne zbog na, već zbog tija djete i Allah subhanahu wa ta'ala dao muđiza da tija dete progovori reklo saburaj majko zaista si ti na hak saburaj majko jer zaista je kazna Allahova jača od Firavnova kazna i nakon tijeg je frlif i na i nego poslanik ali salatu wasalam kamo rekao fashabu la tušrik billah i neći ni širka Allahu wa in wa in uh, hurrikt au kutiat makar si bih potpalen ili si biv ili si biv isečen na komadi. Dakle, ne čini širka Allahu, iako je ti dozvoljeno, ukoliko je čovjek, znači ovo teška situacija, može slobodno da izgovori reći kufra, ali bez ubeđene, znači, ali da čovjek odbere smrt ili vatra, pored kufr ti je, subhanallah, koji ne može svako ti je da uradi, osim Allahuma, azza wa djelle, pobožne roboj. Po vreme, draga braćo, koja se pojavile vo Jemen lažne poslanici, или за еден човек Асвед ал Инаси во Јемен. Поместо каде да се повед ова има од табини познати Абу Муслим ал <coughs> Хуйлани, Абу Муслим ал Хуйлани. И го вика асвет ал Инаси Абу Муслима и го прашува. А си поверував во, во мене. Не му вели, валлахи, Абу Муслим, му вели, не сам поверував. Па им реков да напале ватра голема, pa mu veli idi, idi ili poveruj u mene ili ćete upalim u ove vatra. Dakle, samim, e, samo e, s ovog postupakom dokaže da on ne je, da on ne je poslanik, jer poslanik ali salatu wasalam, e, Allah azza wa jalla veli, وَمَا ala rasulina belagul mubin. Znači, mi je samo poslanik ali salatu wasalam opomina. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ koji saka neka veruje, فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ koji saka дека не верува тие на човека. Након тие му велат асваду ал инесу. Упали оваа го човека, јер која све што се наоколу ќе поверуват во него. Ќе поверуват во него. Јер, драга брачо, ми знаме себеат да чуе устрајност човекова, нарочито луѓи што шире дава. Што шире дава. Субханаллах, мора е да биде до задни, до задни, до задни е, трен da bi da ustrajne na tog put. Jer čovjek, draga braćo, mora da ustraja vodin. A ovo je najbolji poziv za davav Allah i draga braćo. Ako ustraja čovjek na hak, koga toga će mu se odazovet ljudi. Primjer, draga braćo, dete, isto u sura Al-Buruđ koje se objašnjava, što ne mogo Firaun e, da gutepa. Pa kad sakav da gubije, i mu reklo ubi me, ali reći u ime gospodara mu jego. Pa veli tak je rekao, i gubim. Nakon tija veli sve prihvatile, sve prihvatile Allaha kao gospodara zbog koja djete. Znači ono ustrajalo, subhanallah, subhanallah ustrajalo i na kraj Allah Azza wa Jalla mu dav kao plod, kao nagrada, wah. Pa veli gofrliv u ogen. Nakon veli određeno vreme Abu Muslim ili za veli otogen. Tako isto Allah subhanahu wa ta'ala kao je kadir, kao može da izbavi ili spasi Ibrahima alaih salatu wasalam, kadir i on može da spasi i Abu Muslima, subhanallah, subhanallah vidimo od ovdje kako on ne ustre, kako on ustrajav na Allahu azza wa jalla put i ne odustajav od toga azza wa jalla put iako mu se pretilo sa vatra i slično tome. Abdullah ibn Huzafe, draga braćo, ako mu ponudile pare, mu ponudile kraljestvo, čak subhanallah napalile ogen i stajile kazani so ule ugoreno pa velo on ne odustana, subhanallah, od Allahum azza wa jalla. Čak na kraj, želav Abdullah ibn Huzafa. Pa ovog veli kral kršćanski se nasmija veli. I misliv da Abdullah ibn Huzafa zažela od strah. I vallahi mu rekao, ne sam zažela od strah. Mu rekao, vallahi želam što nemam hiljado duše, pa sve da ge upalim, da ge izgorem na Allahum azza wa jalla put. Posle mu rekao, ako me cuneš Murekov kralj na čelo, e, zaista ja sve zarobljenici će ga oslobodim. I eto, draga braća, oja je ljubav u ime Allaha. Oja je ljubav u ime Allaha, da sakaš nekoj u vratu u ime Allaha je tvoja vike. Idu je Abdullah ibn Uzata, mu se pretilo so vatra, ničav. Nakon tija za braća, da bi se oni oslobodile, idu je Abdullah ibn Uzata i mu cunuje njegovo čelo. Nakon tija što se vrativ, Omar radijallahu anhu dođa mu cune na ovo čelo i veli zaista ovo čelo treba da se cune. Ubejb, subhanallah, naj, isto drugi primer, go prašale, a sakaš da bide Muhammed na tvoje mesto ovde, ker bi mučen od strane mušrici, pa mu rekli, a sakaš da bide Muhammed ovde na tvoje mesto. I im rekao, subhanallah, ne da bide na moje mesto, im rekao ni trna noga nećem da mu da mu vleze. Subhanallah, pogledajte ljubav prema poslanika, alaih salatu wasalam. Moja draga braću, ljubav prema Allaha i prema poslanika. Sad ibn Amir, draga braćo, otužili ka Amira radi Allahu anhu, on bi guverner vo mesto, znači bi poglavir. I mu rekli Amiru radi Allahu anhu, ne ili za sabala do određeno vreme, subhanallah. Ne ili za vo mesec određeno vreme, ne ili za. Na večer nikako ne prima ljudi, to jest musafiri, i često subhanallah se on ne svestuje. Pa mu rekli mi je što da rabotam vake su u lavogu Па вели Омар ради Аллаху анху му панало криво за него, па вели го викнав ке него и му реков. Луѓе ми рекле нили за Сабала до одредено време. Па му реков Саад ибн Амир. Сабала му реков не илизам, јер мене ми е жена бабна. Јас сум муслиманске паре, нечем да платим некого што ќе га чува. Затоа прво работам куча Сабала, после илизам, субханаллах. Па му реков, во месец не илизаш одредено време. Му реков Саад ибн Амир, žena mi je ljubavna. Zato ja čišćim kuća, perem svoje ališća. A plus nemam druge ališća osim moja. Zato ja kad će go perem čekam da mi se usuši i da ilezem, da ilezem na dvor. Pa mu rekao na večer nikako ne primam misafiri. Pa mu rekao dena sve kako ja se raspravam sa luđi. Pa zar nemam pravo na večer da se osamostavim sa Allaha subhanahu wa ta'ala svojeg gospodara. I subhanallah. I mu rekao često se one svestuje pa veli, subhanallah veli, se onesvestujem jer kad se sjetim Hubejba, zati ja veli se onesvestujem jer ja nišo ne sam uradiv, ne sam uradiv za islam, a on veli nećav poslanik ali salatu wasalam trn da mu vljeze vo svoja noga, a nije da bide na njegovo mjesto mučen. Zati ja draga braćo, ustrajnost Hubejba uticala na Saad ibn Amira. Pa vallahi, draga braćo, mi je da učime hiljadu i hiljadu godine, nikad ne možeme da bideme učena, eh, učenici kani, niti da spozneme Allah subhanahu wa ta'ala kani. Jer čovjek hiljado godine da uči, a ovdje, polajte subhanallah, on se seti 5 sekunda ili 6 na taja scena u bejba i subhanallah kako iman mu se povećav u Allah subhanahu wa ta'ala. Nije, draga braćo, ne osjećame ne osjećame slast imana. Zašto? Jer ne žrtvujeme, vallahi, ne žrtvujeme. Jer, kad će polame istorija ashaba, istorija učenjaka, subhanallah. Poslanik ali salatu wassalam, kaj ima rekao, stanite, čide hijra da čini O Allahov poslanike, kje će ide koji je to narod, a će nas pročeke, a će ne ugoste ne prašu, ali nego direkt, tep i krenu ali duale. Poslanik alaih salatu wassalam, pred da učinje hijjra, mu rekao, Ali, o Ali, sa kada mu ubijet mene, idi ti legni vo moj krevet. علي رضي الله عنه نەنێک و پەمازاش و یا مڵات سمزاش ودمەوەش و سبحان الله ئیلێک نفتویەکە زاتە ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما كوتش سليد الله بوساني كذا يستون شوسبه ولا مسبه ولم الله سبحانه وتعالى دانا وچيني وتي اللهم عز وجل اسكرنا ربوي Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ne otvori naše srce i naše oči da vidjeti Allahuma azza wa jalla blagodati i kroz tija blagodati da zavolimo Allah subhanahu wa ta'ala i poslanika. Jer zaista mi je, draga braćo, imame potreba za Allaha i poslanika. Wallahi, draga braćo, Allah azza wa jalla da se smiluje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi učvrsti na pravi put. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ne razjedinuje naše srca. Molim Allah azza wa jalla da ne ujedini na hak, na istina, da ne sačuva od kaburske azab džehennemska vatra i da ne učini e, od društva poslanika šehida iskrenih Allahom i azza wa jalla robova وأقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبعد Klasne minute vam se radio, počne slušati divno predavane od našeg studenta, gosta Moamira Liko. Se gledime malo na kratka pauza, pa će se vratime da čujeme nagradno pitanje i još nešto drugo ukratko od nego i tja će vide sve ovo današnje naše navećine emisije. Da li idemo na pauzu da prašujemo našeg gosta ili može odmah da se postavi pitanje posle volko odlogo predavane ako je nesosetljivo, da li, da li, bilo, da li trajalo mnogo ili bilo kratko 2-3 minuta. Uvažena Efendija, da čujem od vas. Pa, alhamdulillah, malo. <laughs> Možda bilo i podlogo, ne znam, mene mi došlo kao kratko, jer stvarno Allah mi je svedok, ali mi se subhanallah, emocije mi proradile tako da čovjek koga je zborio od Allah subhanahu wa ta'ala od poslanika i od ashabi, kad će po name subhanallah, oni Ка живиле, субханаллах, ка га свачале веровно, ми не знам ни каде сме, субханаллах, Аллах Азza wa да не опрости, али алхамдулилла, све у свему, добро Се надам, иншаллах, тара, да ви се свиđало и вам, jer мора да ви се sviđa, ка се se од od Allahom Ваджеле, дин не може ne može да не му се mu Иншаллах, sviđa, не се се сале. Не, ми сме осетиле да е кратко ви ја може да наставиме, дали да <laughs> направиме пауза или може да идеме директно на други дел и наградно питање. pa inša Allah ta'ala malo pauza ako nema spenta. Evo poštovi slušalci, nakon divno predavane od našeg gosta idemo mi je na kratka pauza. Posle toga ide nagradno pitanje za svi vas koji ste na tasi Bamus Radio. Ostanite, pravo je mjesto, tu je glas naš sve kada se čuje. Ha ha ha السماء